He epactris. He epactris esti moneres, e dieres, e trieres, e tetraeres, mian, e duo, e treis, e tessaras ece ton coopon taxeis. Entaute, hoi proscopoi epi ton selmaton para tus scalmus catisdontes, kai to hudor tais coopais apelaunontes eressusi. Ho pro reus entae proera heste ecei, ho naucleros en prumnae cathisdei, kai to efolcaion suntenei kai hutos he nautilia cupernatai.